աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Ադրբեջանում շարունակվեց հակահայկական քաղաքականությունը, քարոշչությունը, գործողությունները։ Այստեղ հետաքրքիր մի դրվագի մասին եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Այս օրինակ Բաքվի հերոստանգերություններից մեկը, ավելի շուտ կենտրոնական հերոստանգերություններից մեկը Ադրբեջանի ներկայացնելով եղանակի տեսությունը Երևան, Շունիկ, Արարատյան դաշտ այդ բոլոր տարածքները ներկայացնում է որպես արեմտյան Ադրբեջան։ Խնդրեմ։ Եթե որևէ մեկը իլյուզիաներ ունի, որ հատկապես Արցախի մազը ծրելուց հետո կարողանալու են փրկեն Հայաստանը չարաչար սխալվում են։ Գլխատվելու է Հայաստանը։ Ադրբեջանում էր նաև Իրանի արտգործնախարարը, որը այցելեց այնտեղ չմիավորված պետությունների գագաթնաժողովի մասնակցելու։ Հանդիպում ունեցավ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկեցին տարբեր հարցեր եւ Իրանի արտգործնախարարը նշեց, որ կողմ է հակամարտությունների կարգավորմանը, պետությունների միջև հարաբերությունների բարելավմանը, բայց դեմ է սահմանների փոփոխության։ Իրանը նույնպես այստեղ շատ հստակ է։ Թեժեր իրավիճակը Ուկրաինայում։ Պատերազմը շարունակվում է մեծ ավերվածություններ։ Ռուսները այսպես հրթիրակոծել են Լվովի ցամաքային զորքերի ակադեմիան, ոչնչացրել է գրեթե այդ շենքը, բայց այդ շենքում տեղակայված են եղել օտար վարձկաններ, ինչպես նաև տարբեր ինստրուկտորներ, բարձրաստիճան սպաներ արտասահմանից Ուկրաինայից, ըստ որոշ տվյալների նաև որոշ զինտեխնիկա, մասնավորապես բրիտանական Challenger տանկերը։ Այ ոչնչացվել է այդ ամենը։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանը հայտարարել է կրկին, որ Ուկրաինան պատրաստում է Զապարոժիի ատոմակայանը պայթեցնել։ Եթե սա տեղի ունենա, սա շատ մեծ ավերվածությունների բերելու ոչ միայն Ուկրաինային, այլ նաև շատ ու շատ երկրներին՝ Դանիայից միջև Վրաստան, որտեղ այդ ռադիոակտիվ ամպերը միջև այնտեղ հասնելու են, որpիսի մենք իմանանք, որ սա լոկ տեսական չէ, վերջերս մի հետաքրքիր դրվագ տեղ ունեցավ Աբխազիայում։ Մարտիկ ծովում լողանալիս հայտնաբերել են երկու խոզի լեշ, սատկած խոզեր, որոնց ջուրը բերել է Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցումից հետո Ուկրաինայում հազարավոր, հարյուրավոր կիլոմետրներ հեռու։ Այսպեսին է իրավիճակը։ Ասեմ, որ Ուկրաինայում նաև քաղաքական տարբեր քայլերին դիմել նախագահ Զելենսկին կրկին վոյաժ է արել տարբեր ՆԱՏՕ-ի երկրներ եւ այստեղ ամենահատկանշականը Բուլղարիայի նախագահի հետ նրա հանդիպումն է։ Հանդիպման ժամանակ տեղդեցավ լեզվակռիվ։ Բուլղարիայի նախագահը Ռումեն Ռադևը հայտարարեց, որ Բուլղարիան դեմ է պատերազմի շարունակությանը, որ բոլորը խոսում են հաղթանակի մասին, հաղթանակը չենք տեսնում, ավերվածություններ, որ պետք է կանգնեցնել, որ պատերազմով հարցը չի կարգավորվելու, չկա ռազմական լուծում եւ այդ զենքի մատակարարումը որևէ բանի չի բերելու։ Եվ զենք էլ չունի Բուլղարիան, որ դա Ուկրաինային ավելին ասելով, որ նաև շատ բուլղարացիներ են Ուկրաինայում բնակվող զոհվում եւ Բուլղարիան չի ուզում այդ պատերազմը։ Ինչին Զելենսկին հակաճարել է եւ լեզվակրիվ է տեր ունեցել։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նաև արևմուտքում բարդ է իրավիճակը եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ոմանք իսկ դա գնալով ավելանալու են նրանց թիվը, չեն ուզում ներգրավել այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարել է, որ Ուկրաինան իդեալական փորձադաշտ է տարբեր զենք փորձարկելու համար արեմության։ Սա ընդհանրապես հայտարարություն է, հասկանում եք, ոնց կարելի է սեփական ժողովուրդ եւ սեփական պետությունը դարձնել փորձադաշտ եւ դրա մասին խոսել բացեի բաց։ Ոնց կարող են նման մարդիկ պետություն ղեկավարել։ Դրա համար էլ այս վիճակում է նույն Ուկրաինան։ Հետաքրքիր քայլեր է ձեռնարկել Աբխազիան, այսպես Աբխազիա արտգործնախարարը այցելել է Հյուսիսային Կիպրոս, թուրքական Կիպրոսի հանրապետությունը։ Պաշտոնական վարկածային է թեման հիմնական, որ գնացել է որպիսի ներդրումային ծրագրերի մասին քննարկումներ իրականացնել, բայց չի բացառում, որ կան նաև քաղաքական հարաբերությունների զարգացումը իհարկե Աբխազիան կուզենար, որ թուրքական Կիպրոսը ճանաչեր Աբխազիային, բայց սա մի քիչ բարդ խնդիր է, որովհետև անմիջականորեն ազդելու է Վրաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների վրա Թուրքական Կիպրոսը կուզենար, որ Աբխազիաներին ճանաչի, բայց դա արդեն խնդիրներ կարող է ստեղծել Ռուսաստանի համար, ասինքն չի բացառվում, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր հարցեր կա այստեղ, մենք պետք է հետևենք դրան։ Ասեմ, որ նաև երկու օր առաջ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը վավերացրեց Աբխազիայի հետ համատեղ քաղաքացիության օրենք։ Այսինքն եւ Ռուսաստան եւ Աբխազիայի քաղաքացիները կարող են ունենալ երկու քաղաքացիություն։ Ծառայել մեկը մյուսի բանակում, եթե ծառայում ես Աբխազիայի բանակում, չես ծառայում Ռուսաստան, Ռուսաստանի բանակում եւ այլ։ Հետաքի զարգացում է նոր որակ է հաղորդում երկկողմ հարաբերությունների։ Այսպիսինն են թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ անցնող մի քանի օրերի կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։